Өдрийн мөргийн сонсогчдоо та бүхэн яг Улаанбаатар радио 102.5-ыг сонсож байна. Энэ бол 5 гаргийн 13-нд 15 цаг 30 минут. Хэрэв та энийг дуртай бол яг одоо долгионо бити солиорой. Ягаад гэвэл манай эфирт яг одоо нэгэн зочин ирсэн байна. Энэхүү зочин бол сүүлийн Улаанбаатарчуудын хацрыг нэлээд чилээгээд байгаа. А ганц Улаанбаатар гэлтгөө дархан Эрдэнэт, Өмнөд Солонгос, Япон хятадд байгаа монголчуудыг нэлээд инээлгээд амжсан UB Comedy Club-ийн үүсгэн байгуулагч Захирал комедиан Батбүлэг хүрэлцэн ирсэн байна. За юу байна? За за сайн бацгаана уу. Сонсож байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За 102.5 радиогоор ингээд орж байгаа даа маш баяртай байна. Урьж оролцуулсан хөтлөгч Бадралтай баярлаа. За бидний урилгыг хүлээн авч бас ирсэнд баярлалаа. Юу нэг айгүй их зааг завгүй юм шиг байлаа шүү дээ, тэ? А ойр тар нөгөө манай UP Comedy Club-ийн нөгөө дотоодын заслын ажлууд бас нэг жоохон засварын ажлууд байгаа тэрийг бас гүцэх гээд тэгээд бас жоохон завгүй гүгээд л Гэтэ яг мэдээж те э, ийм гоё боломж олж байгаа юм чи бас зав гаргаад ирэлгүй яах вэ? Тэгэхээр манай зарим сонсогчид гайхаж байгаа бол яг комеди гэж юу байна? Stand up stand up comedy гэж юу яриад байна? Comedian гэж юу яриад байна гэдэг. Тэрийн тухай хэдүүлээд товч урднаас бэлдсэн нэг мэдээллийг сонсцгоё. Stand up comedy гэж юу вэ? Stand up comedy гэдэг нь комедиан өөрийн үзүүлбэрийг үзэгчдийн өмнө амдаар үзүүлдэг оршин шогийн ганцаарчлсан хэлбэр юм. Үзүүлбэр нь хөвчлэн, жокууд, үжилтэй болсон явдал болон нийгмөр тогшинлуудаас бүрддэг. Өдөр тутмын амьдралын үйл явдлуудыг комедиан өөрийн өнцгөөс харж хошин байдлаар хүргэдэг. Зарим комедианууд өөрсдийн өнзөлбөрийг эрчимжүүлэхийн тулд дуу хөгжим, элбий өнзөлбөр, тайцны эргэллүүдийг нэмэлт болгон ашигладаг байна. Хошин шогийн ганцаарчлсан хэлбэр нийтийн тооллын өмнөх 400 оны үеийн эртний Грекээс улбаатай боловч stand-up comedy-ийн 18, 19-р зуунд Британи болон Америкийн нэгдсэн улсад хөгжин одоогийн хэлбэрээ олсон байдаг. Stand up comedy-нууд нь тайзан дээр ярддаг боловч тэдний хамгийн гол ажил нь үзүүлбэрээ бэлтгэхэд байдаг байна. Алдарт comedian Jerry Seinfeld өөрийн жокуудаа дор хаяж 50 удаа шинжлэн бичиж ээж хамгийн зөв үйлбэрийг олдог байна. 1950-ад оны үед comedian Jenny Bruce өөрийн хар тамхины эргэлээ болон шашин, арьс өнгөний үдсийн тухай шүүлтргүй ярддаг байснараа үзэгчдийг цочроодог байжээ. 1964 онд цагдаагийн нууц ажилчид түүний бичлэгийг нууцаар хин барьжсан болсон бөгөөд түүнийг хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлэх ялганоч байсан байна. Мөн комедиан Джордж Карлин өөрийн алдарт Seven Words You Can Never Say on Television буюу хилээзээр хизээч хэлж болохгүй 7 өнгө монологоо өргөснийхаа дараа баривчлагдаж байсан байна. Тэдний ийхүү баривчлагдаж байсан явдал нь хойч үеийн комедиануудад үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх үе таалхыг нээж өгчээ. За. Тийм ээ. Хэдүүлээ комедигийн тухай сонслоо бас зарим фактуудыг сонслоо. Энэ комединууд баримтлагдчихсэн гэж энэ тухай юу гэж бодож байна. <laughs> Өөрт чинь бас тийм зүйл тохиолдож яваа. Аа. Тийм сая бол яг тэгээ Lenny Bruce, Jenny Jenny биш тэгээ Lenny Bruce гэдэг одоо Америкийн яг энэ stand up comedy буюу энэ одоо stand up гэдэг үгийг одоо өгчлээд орчуулах юм бол тий одоо босоо зогсох ер нь одоо нэг хүн ингээл тайзан дээр зогсоод ярьж ийн гэсэн утгатай. Comedy бол мэдээж хошин шок гэсэн үг, инээдэм гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо нэг хүний одоо хошин шок гэдэг юм үү тий тийм одоо утгатай. Аа одоо хошин шогийн төрөл байгаа. Энэ төрлийг яг одоо Америкийн яг нийгэмд одоо ингээд яг үндэслэлсэн гэх юм уу? Хамгийн их үүрэг гүйцэтгсэн хүмүүсийн нэг бол ялчгүй Лени Брюс гэдэг 50 60-аад оны үед яг комеди гэдэг байсан комедиан байгаа. Тэгээд энэ хүн хүн болохоор нөгөө тайзан дээр бол яхаа тэр үедээ бас одоо нийгэм бас хүлээж авах аа авах бэлэн биш байсан юм шиг байгаа. Тайзан дээр одоо хараалын үг хэрэглэх ч юм уу те. Гудамжны яриатай ярьж исэн гэдэг тэр бас одоо гудамжны яриа бас болохгүй болох болохгүй сэдвч гэдэг юм уу те тиймэрхүү юмнаас болж бас баримтлагдчихсэн юм байлээ. Тэгээ хөрхий бас залуудаа нас барсан юм байлээ л те. Аа тэгээ Жорж Карлин гэдэг байгаа бол бас одоо комедигийн бас хамгийн одоо томоохон томоохон төлөөллүүдийн нэг Америкийн одоо комедианууд бүгд л одоо магтаж одоо шүтэн биширдэг. Ер нь аюу тийм чухал сэдвүүдийг хөндөж ярьж байгаа шүү дээ. Тийм, ер нь бол баг ийм нийгмийн асуудлуудаар ингэж ярьдаг. Нийгмийн одоо шүүмжлэгч гэх юм уу. Тэгээ тэр хүн болохоор анх яг 60 70-аад оны үед бас яг Америкийн одоо олон нийтийн сувгууд те телевиз радиогийн сувгуудаар өөрийнхөө комедиг хүргэдэг байсан. Тэгээд тэр э, үзүүлбэрүүд дээр бас сая хэллээ штэ нөө олон нийт телевизээр хэлж болохгүй долоон үг гэ те нөгөө нэг э, одоо юу гэдэг фак шит одоо юу гэдэг чинь те тиймэрхүү үгнүүдийг телевизээр хэлээд Тэгээ тэр үедээ бас одоо баримтлагтаад а гэхдээ мэдээж нөгөө нэг Америкийн үндсэн хуулиар бол хүн үг хэлэх эрхчлөлттэй гэдэг яг тэр югаар бол э, яг суллагдчихсан юм лээ. А тэгээд яг манай Монголын хувьд бол бас яг яг баримтлагдсан ч юм уу яг хэлэхэд бол арай хэтрүүлсэн болох ба. Гэтэ яг манай шоуг бол нэг хоёр удаа яг зогсоожсэн. А яг яасан гэхээр нөгөө бас хамаагүй одоо бүслэгнээс доош ярьж гин болох болохгүй сэдв ярьж гин те тийм тийм юмнаас болж одоо нэг үзэгчд дундаас дуудлага өгөө те тэгээд яг нөгөө цагдаа нар ирсэн л те яг наваа тайзан дээр ярьж байхад ингээд орж ирээ те тий тэгээд шоуга би яхаа зогсоохоос өөр аргагүй болоод зогсоогоо тэгээ уулзаад Тэгсэн чинь энэ ийм юу хошин шогийн төрөл байгаамаа би ингээ ярьжсэн чинь зарим хүмүүс бас таалагдахгүй ойлгохгүй те мэдээж бас би бас тэр үед бас яг сайн ойлгуулахаар яриаггүй юм шиг байгаа. Миний бас буруу байгаа л да. Тэгээд тэрнээс болоод бас ингээд яг дуудлага өгчээсэн. Тэр одоо нэг клуб байгуулагдсанаас өмнө үү эсвэл өмнө аа өмнө болохоор гэж байгаа тийм. Аа өмнө би нөө Сувано лаунж гэдэг газар одоо яг хүүхдийн цуугийн тэнд нэгт өдөр болгон ингээд зүгээр ингээд хүмүүс ингээд лаунж дотор ингээд зүгээр орой ингээд сууж байгаа шүү дээ тийм. Тэнгүүд нэг вагийн гарч ирээ шууд тайзан дээрээс микрофон хасгаад за ингээд манай даваа эргээ нээлттэй микрофон төрөлцөн ирсэнд баярлалаа гэдэг. Хинч тэрэнд нь ирээгүй байхад ингээд би хүчээр ихлүүлчихдэг гэсэн аахгүй. Тэгээ тэр үед бол яг нөө юу клуб мэрэгчлийн одоо клуб гэж байхгүй, зориултын газар гэж байхгүй болохоор олдж байгаа газар нь л одоо тайзан дээр гарах одоо боломж олгоныг ашигладаг байсан. Тэгээ яг зарим одоо бол энэ UB comedy дээр очиж үзэж байгаа хүмүүс дандаа яг үзэх гэж зорж очиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бол ер нь тийм ингэж найдаж та. <laughs> Зарим нь охин охин арах гэж ирдэг шүү дээ. Танад яагаад ийм хөөрхөн охтод ирдэг юм гэж шүү дээ. <laughs> Идрээс арах гэж. Идрийг арах гэж. За сая Jerry Seinfeld өөрийнхөө жокийг одоо бэлэн болгохын тулд 50 удаа дахин бичиж үзээд энийг сонгодог гэж байна тийм. Энэ тухай ер нь юу гэж бодож байна? Та нар бас яг одоо жоко бэлтгэхдээ олон дахин талцдаг уу? Энэ хөгжим арайж хон чангаагүй юу? Тийм үү за багсаа яг нэг шоу утах гэдэг юм. <laughs> За. Аа тийм Jerry Seinfeld гэдэг одоо одоо ч гэсэн амьд байгаа тий одоо нэг 50 60 хүрэх гэж байгаа хаа. Jerry Seinfeld гэдэг айгүй алдартай юу хошин шогч Америкийн Seinfeld гэдэг бас цуврал байсан. Тийм Seinfeld гэдэг одоо нөгөө манай монголчуудын сайн мэддэг одоо найзууд Friends гэдэг цуврал гэдэг шүү дээ тийм нэг нэг нөхцөл байдлын э, хошин шог гэдэг тийм situation comedy гэдэг. Тийм нөгөө юу цуврал юм олон жил үргэлжилсэн бас юм өөрийнхөө юугаар танигдсан. Цуврал Энидми одоо киногоор танигдчихсэн Seinfeld гэдэг өөрийнхөө авгаар нэрлэлж авгалсан тийм. А Seinfeld болохоор яг комедианууд дунд бол айгүй тийм юу гэж тооцогдсон юм лээ. Их бичиж яадаг. Ерөөсө цаасан дээр яг битснээрээ ярьдаг. Тэр цаасан дээр л бүр яг тайзан дээр яг яаж ярихаа ингээ буулгачдаг. Тэгээ тэрийг ингээд гаргаж ирээд ярьдаг. А тэгтээ комедиан болгоом яг тэг тийм одоо арга барилаар үздэг. Ян зүр үүдэг. Зарим нь бол бүр бичдэгчгүй. Тийм комедианууд. Чиний хувьд. Миний хувьд бол яг 50 50. Би бичнэ, тайзан дээр ярьж үзнэ. А эхлээд зүгээр нэг санаа байна шүү дээ, тэ. Яагаад одоо ингэ монголчууд ийм одоо Улаанбаатарын замын хөдөлгөө яагаад ийм юу юм бэ те нэг юм авьяас шаардсан ч юм уу те. Хүнээс айгүй их төвчээр шаардсан ч юм уу. Эсвэл тийм одоо юу гэдэг мэдрэмж мэдрэмж одоо бүх ингээд авиасыг шаардаад байгаа бох те. Тэгээ энэ санааг би ингээд бодож жоод за энийг яаж ингэж ярих уу те. Одоо яаж хүмүүст ингэж одоо энэ одоо энэ ч бас амар стресстэй байгаа шүү дээ. Ингээл нэг аятайхан хүн шиг ингээд соёлтой ингээд машинууд одоо ордуураа оруулаад ч юм уу ингээд яг ингээд явъя гэхээр ингээд зарим машинууд ч ингээд давраал те. Олон ингээд төгжрөл үүсгээд идэг. Тэрэн дээр ч хүн ингээд стрессж байгаа. Тэр мэдрэмжийг ингээд яаж гоё юм инээдтэй байдлаар гаргах уу гэх нэг юм санаа төрөөд тэрийг тайлан дээр ярьж үзнэ. Аа тэгэнгүүтээ тэрийг бичлэгээ сонсно. Тэгээд за энэ дээр за тэр үг арай илүүдсэн юм байна да гэх юм те. Дараа нь хөндлөнгөөс ингээд сонсохоор бас арай ингээд яг юунуудаа за э, энэ санаа бол бас ажгүй явж гин гэдэг үү те. Тэгээ заримдаа бол би эхлээ цаасан дээр биччихээд ярьж үздэг. Эсвэл дараа нь тайзан дээр ярьж эсвэл одоо тайзан дээр ярьчаад дараа нь цаас руу болгодог гэх юм уу. Тэгээ аль аль нь л үзэж байгаа. Үзэж байгаа үзэгчдийн одоо нэг асуултууд эсвэл нэг хариу үйлдэлүүд таны хийж байгаа жокт нөлөөлдөг үү? Нөлөөлөх байх уу? Уус хамгийн том нөлөөлөгч чинь үзэгч шүү дээ. Ягаад тэр нөгөө яг энэ stand up comedy бол яг нөгөө сая саяны танилцуулга дээр хэллээ шүү дээ. Үзэгчдтэйгээ ингээд шууд харьцаж ярьдаг гэх юм уу. Гэтэ харилцсан яриа гэсэн үг биш. Үзэгчд рүүгээ хандаж ярьдаг гэх юм. Одоо яг тайзан дээр бол ингээд яг жүжиг бол ингээд яг хоорондоо жүжиглэн шүү дээ. Хоёр жүжигчин ингээд явж байгаа. Аа комеди бол шүү. За сайн бацгаана уу гэж шууд нөгөө хүмүүс рүүгээ хандаж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд нэг юм ярингууд хүмүүс хүлээж авахгүй ч юм уу те аа ойлгохгүй ч юм уу эсвэл хитрхи тэр одоо гэдэг заваа бохор гэж одоо тэр хүмүүст ойлгогдоо те ингээд инехгүй байх их одоо сонгож олно шүү дээ те Тэгээ тэрийг бол анзаарна. Заалаа маш сайн мэдрэх хэрэгтэй гэдэм лээ. Тэгээ бид нар бол ингээ баг багаар ингээл мэдэрч сураал. Тэгэл яг болохгүй нэг юм инээдгүй ангу шууд тэрийг эргүүлэх ч юм уу те. За за саяных инээдгүй байлаа. Энэ охин яга инээсэнгүй те. Энэ охин баг одоо байдаг богд үздэг байж гэж бодож байгаа юм байна. Ингээл яриад аль болох ингээ юунаас ингээ гарах гэж л оролцдог л те. Тэгээ эвгүй байдлаас гэх юм уу. Тэгэхээр ер нь бол үзэгчдийн одоо хариу хариу реакц те хариу үйлдэл бол хамгийн том одоо бидний юг үзүүлбэрийг одоо ингэж редакторлдаг хянан тохиолдуулдаг хамгийн том шал одоо хүчин зүйл байгаа. Комедиан нэг жок бэлтгэсэн байжгаад а үзэгчд нэг хариулт үзүүлэнгүү тэр нь тааруулаад өөрчлөн гэдэг бол бас нэлээд туршлагатай байж хийдэг зүйл байх гэж бодож байна тий би бас комеди хийж бас нэлээ бас захсахс нь үзэж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ одоо яг тайзан дээр ингээд яг жоко бэлтцсэн байжгаад тэг ингээд хүмүүсийн хариу үйлдэл өөр байнгут ингээд бүх юм шууд оронгороо ирэхчээд байгаа байхгүй. Тэр яг хамаа ч юм уу те чи ч юм уу одоо яг ингээд яг тэр байдлыг бол ингээд шууд айгүй тийм өөрөөхөр ингээд яг эргүүлээд аваа явчихад байгаа. Аа ууса тэр бол одоо байнга тайзан дээр гараад те тэр нөхцөл байдалд олон удаа орсны дараа одоо хүн чинь сурна штэ те. Тэр одоо нөө юутэл адилхан юм шиг санагдаад тийм одоо юу гэмдэ бүжигч юм уу те зүгээр зохиогоо явцдаг ч юм уу те яг нэг анх яг тайзан дээр гарах бол угаасаа хүн болгоны нөгөө нэг тийм айдас өгдөн шүү дээ олны өмнө ярихаас айдаг те тэгээд тэр судалгаа байсан шүү дээ дэлхийн хүн амын хамгийн их айдаг зүйл гэсэн чинь олны өмнө гарах хоёрт нь гэсэн чинь өөхөх гэсэн. <laughs> Тэгэхээр баг олны өмнө гарч ирсэн сүхсэн дээр <laughs> Джейми Сайнфилдийн team joke гэсэн шнэ нэг. Тэгээ team судалгаа байгаа юм чи чи одоо оршуулган дээр үг хэлжсэнээс авсан дэсэн дээр гэж бодож байгаа хэрэг үү? Аа яар гоё те. Гоё joke. Аа тийм тэгээ нөгөө нэг анх анх гарч явахдаа бол бид нар бүгдээрээ л яг ингээд юу ярихаа ч мэдэхгүй яг яахаа ч мэдэхгүй те. Тэгээл ингээд нэг хүн амтай инехгүй ангууч айгүй ингээд имзэглээл бид нар чинь аягүй эмзэг тусч байгаа шүү. Бид нар чинь ямар нэгэн өөр нэг дүр товраад ч юм уу те. Өөрөөсөө нэг юм тусдаа юм яагаагүй. Яг өөрөөрөө л ингээ тайзан дээр байж байгаа болохоор Тэрийг чинь бүр бөө мөө гэж орилол эсэргүүцгээр чинь бүр яг зүрх рүү ингээд шууд ингээд хотог орж байгаа хэ. Тэгээд тэгээд тийм үед бол ингээд амар сандардаг байсан. Тэгээд нөгөө сүүл рүүгээ ингээд энэ тэр юмнаас бас жоохон ингээд нүүр хагарна гэдэг юм уу ингээд дархлаатай болно ч гэдэг юм те. Одоо ингээд анх гитар тоглож гитард одоо тоглодог хүмүүс бол мэднэ шүү те. Анх ингээд гитарын утсан дээр ингээд өндгөөр ингээд хүчтэй дарахаар хүний өндөг айгаа өвддөг. Тэгээд дарсаар байгаа сүүл рүүгээ тэр нь ингээд эвэршээд ингээ хатуу болцдог шиг л ер нь тэрнтэй зөөрлөж бас болох юм. Зүрх сэтгэл нь. Тий, зүрх сэтгэл нь их юм. Ер нь бант бантгаа болцдог гэх юм уу? Тий, ер нь тэгээд. Хүн чинь ерөөсөө өөрөө л бантахгүй байх хэрэгтэй юм билээ шүү дээ. Яг энэ уус төрч чиг. <laughs> Тэгээ өөрөө бантаад байвал бантамхай хүмүүс байдаг шүү дээ, тий. Тэгээ бантаал байвал тэгээ тэр нь өөрөө нөгөө инээдтэй болоод яг тэрийг бас ашиглаад тэр нь бас комеди болж байна. Инээд мэн. Шаад бүтлэхүү өдөр үсгэж тий. Тэгэхээр нөгөө тэр яг нөхцөл байдлаас яг гарна гэдэг бол тэр тэр байдалд банталттай тэр хүмүүс инехгүй байгаа байдалд маш олон удаа орсны дараа тэрнээс ингээд гараад сурдаг гэх юм уу те. Тэгээ угсаа хүн болгон янз бүрээр нэг нөхцөл байдлыг өөр өөрөөр хүлээж авдаг шүү дээ те. Тий. Танаа одоо 7 хоног хэдэн удаа хэд удаа тоглож байгаа лээ? Аа манай яг одоо UB Comedy Club хүнсний төдвөр дэлгүүрийн замын урд Сан тасар төвийн хоёр давхарт UB Comedy Club аа бүтэн сайнаас бусад орой бол орой болгон хөтөлбөртэй байгаа тоглолт тоглолт нээлттэй микрофоны хөтөлбөр, англи хэлний одоо нээлттэй микрофон, микрофоны хөтөлбөр те англи хэлний шоу, тусгай шоунууд, тусгай зочинтой те сүүлд өнгөрсөн хагасанд манай тайзан дээр чойжо гарч ир, дуучин чойжо. Ааха. Одоо A sound-ын гитарч эднэр бас нэг хэсэг байсан те. Чойжо ирж одоо өөрийн үзүүлбэрийг үзүүлсэн байгаа. Комеди юу эсвэл комеди. Комеди гитартайгаа яриад тэгээ нөгөө одоо Монголын нөгөө pop rock а тий pop rock-уудын rock паянгуудыг тий паянгуудыг яаж бас нөгөө заримдаа зарим концерт концертн дээр бас янз бүрийн болно шүү дээ. Айгүй гой гой тийм түүхүүдийг ярьсан. Тэр бол үнэхээр одоо манай шоуг чимжсэн, чимж чадсан. Тэгээ нөө бям гаргийн орой болохоор бид нар тийм тусгааж очинтэй. Ажлын өдрүүдийн орой бол бид нар яг comedy night гэдэг яг одоо 9 цагаас явж байгаа лээ. Одоо бол яг бид нар 9 цагаас тоглоод байгаа. 100-ны орой. Тий, одоо 100 бас нар жоохон оройтж боогаад байгаа. Тэгээд <laughs> тэгээд ер нь бол харанхууд л ирдэг шүү дээ. Тэгэд одоо 7 хоногт ингээ баг бүх өдрийн шоуд байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхэр чинь яг нэг ярих юм шин санаанууд маш хурдан хурдан олж ирэх хэрэгтэй болох бах те. Тий. Э, сэдвээ хэр удаж ийс болдог жоко да. Мм би хүм манайхан бол янз бүр. Зарим нь бол ингээл гарах болгондоо шин гэхдээ цоо шин тэр чигтээ шин гэх бол үнэхээр хэцүү. Одоо жишээ нэг дуу чин те тайзан дээр гарах болгондоо нэг шин дуу зохиоцсон гарна гэдэг бол бас амар бас хэцүү шүү дээ те. Их оюуны энерги шаарддаг. Тийм тэгээ дээрэс нь бас бид нэр одоо ингээд оргуу хоосноос шууд ингээд юм зохиогоод ингээд инээлгэнэ гэж байхгүй бүх юм амьдралаас одоо сэтвэлжтэй аа юугаа бодит амьдралаас сэтвэлөө гэдэг шиг. <laughs> Манай бүх ярьж байгаа юм бол ерөөсө бидний амьдралд юу тохиолдож байна аа бидний одоо нүдэнд өртсөж байгаа те одоо эргэн тойрны одоо нийгмийн одоо Улаанбаатар хотын ч юм уу одоо гадаад дотоодын ч юм аялж бас юм юм үзэхээр бол тэгэл ер нь ингээд ерөөсө бүх юм одоо бидний бүх нөхсөв нээлттэй <laughs> аа бүх нөхсөв яг ингээд болж байгаа бүх зүйлүүдийг одоо нүд чинь ерөөсөө ингээд байнга одоо би мэдээ унш нэг нэг уншдаггүй байсан. Тэгээд одоо бол ерөөсөө байнгын мэдээ уншдаг мэдээллийн сайтуудаар уншина, доор нөгөө комментуудыг уншина. Аа тэгэл фейсбүүкээр юм хайн, тэ инстаграм. Тийм, твиттер рүү орно. Тэгэл одоо эргэн тойр юу болж ин хүмүүс юу ярьж гин. Тэ тэгээд энэ дээр одоо энийг яаж одоо сая Дональд Трамп Ким Жонг Ун хоёр Улаанбаатарт уулзгаа шахлаа шүү дээ тий. Тэр талаар бас ингээл ярьжсэн. Тэгээ тэр одоо уулзгаа болонгот одоо тэр сэтгүүг ингээд байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг би яриахаа ингээд болчихж байгаа. Тэр тэр жок бол байхгүй болчихж байгаа тий. Бас тодорхой хэмжээний хөдөлмөр зарцуулсан байгаа шүү дээ тэр жок. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг бас янз бүр үт юм билээ нөгөө одоо цаг тухайн юмнууд ярихаар тэр цаг одоо тухайдаа л байдаг те өвлийн олимпийн нөгөө нэг ингээл аимшиг күртэг байсан шүү дээ манай нэг хавхаар нэг юм тэр тэр талаар ингээд ярьж байгаа өвлийн олимп ингээд дуусчихаар тэрийг одоо ярих утгагүй болчих жоох те тэнгүүд ер нь бол яг хамгийн одоо цаг цагийн одоо юунд аясаар юу гэдэг лээ цаг хугацаанд тааруулж тухайн цаг хугацаанд одоо хуучирдгөө сэдв гэх юм бол ерөөсөө хүн хүний амьдралын одоо харилцаа хүмүүсийн харилцаа те тэгээд хүмүүсийн одоо хичээл зовдөг зүйлс Тэр бол ерөөсөө хаанч ярьсан, англиар ярьсан ч гэсэн хүмүүс ойлгоно. Одоо тэгэхээр одоо юу гэдэг нь секс те, хайр дурлал, хүмүүсийн харилцаа одоо юу гэдэг нь хүний одоо биеийн онцлог ичиж явдаг зүйл. Ичиж явдаг зүйл те, санаа зовдөг юм ч гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд бол ер нь хуучирддаг юм бэлээ. Яг миний одоо туршлагаас энэ туршлагаар бол олон жилийн өндөрлгөөс үзэхэд. Тэгээ нэг амар онцлог л аа. Тэгэд жокууд ингээд байнга зохиожихын тулд өөрөө бас нэг өдрөд тутмын дэглэмүүд бас аюу ирүүл байх шаардлагатай байх тийм толгойч ирүүл ажиллахын тулд тэгэхээр ингээд тийм за тэгэхээр одоо ингээд жокудаа ингээд байнга олохоо заримдаа бас ингээд жокуд нас санснаар болохгүй байж болох юм тийм тэгэхээр тийм шантрах мантрах үе байдгүй яг юунд шантарна өмнө нэг хоёул нэг ярьжсэн шүү дээ нэг ингээд заримдаа бас ингээд яг 7 хоног болго ингээд яг нэг жок яриа дууслаа дахиад ингээд хэлэхэд ингээд дахиад би бах юм хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэр үе ингээд заримдаа бас ингээд амар хэцүү санагддаг гэж хэлсэн. Тий яг хаа тиймэрхүү үе байна. Тэгэл а яг эхлээ хоёлаа жок гэдгийг бас яг тайлбарлах хэрэгтэй бах тий. Жок гэдэг нь одоо одоо бараг л одоо нэг хошиг хошиг жок те одоо яг өнгөө гэх юм уу те ингээд Japan Bitcoin яг өнгөө өнгөө гэхэр бас арай жоохон юм юу түүх өгүүл өгүүлэл маягийн байж магадгүй те жок гэдэг бол ерөөсөө л нэг юм нэг өгүүлбэрт багтахаар ч юм уу те хоёр өгүүлбэрт багтахаар ч юм уу айгу богинохын тийм одоо хамгийн хошин шогийн хошин урлагийн одоо хамгийн цөм цөм нэгж гэх юм уу ер нь яг монголоор шууд жок гэдэг үгийг орчуулж болохгүй юм шүү жокныхоо бүтцийг тайлбарлаад орчуул яа гэдэг бүтэц зөө тийм жок бол ерөнхийдөө нэг хоёр бүтцтэй байдаг. А эхний одоо нэг суура тавина. Одоо суура буюу одоо англиар бол setup. Setup гэдгээ юу бэлдэж байгаа хүнд нэг ойлголт төрүүлж байгаа нэ. Одоо миний <laughs> хамгийн дуртай бол одоо за яг энэ яг эфемер ярихад жоохон онцгой жок байна л да. А за юу ч гэсэн А за одоо миний нэг ярьдаг э, нэг хэлжсэн нэг жок бол одоо би ингээд авиаслаг монголчуудад орж үтсэн. Тэгээд тэр шоунд орсноор би бол ерөөсөө нэг л зүйлийг ойлгосон. Би өөрийг авиасгүй гэдэг ойлгосон тий. Тэрийг эртгэн мэдсэн бол би авиасгүй монголчууд руу орох хэрэгтэй байсан тий. Өөрөөр хэлбэл universe байсан гэж гэдэг. Яг ингээд бас нэг юуг ингээд госаа ичиж авах хэрэгтэй universe байсан гэж уучлаарай. Одоо тэгэхээр саний авиаслаг монголчууд орж үтсэн гэдэг бол одоо суур. Суур нь тий яг ингээд зүгээр ямар ч инээдгүй хэсэг нэг байхгүй тий. Би ингээд авиаслаг монголчууд орж үтсэ. Тэгээ авиасгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Тэнгүүтээ Тэр нөгөө нэг нэг хүнийг ингээд нэг чиглэл рүү дагуулж явж байгаад гинт мушигдчихэж штэ тий. Шал өөр юм болго авьяасгүй монголчууд буюу юурс байсан гэдэг. Эсвэл одоо ингэж юм. Тий одоо монголчууд уур бухимдлаараа дэлхийд дөрөвдүгээрт жагссан гэсэн мэдээ гарсан байна. Энэ мэдээг уншсан монголчууд бүгд бохимджжээ гэдэг <laughs> ч юм уу те. Энэ бол амар богинохын хэмжээний. Гэтэ энэ бол нэг тийм сайн жоок биш. Би өөрийгөө энийг нэг амар сайн байна гэж хэлээгүүл дээ зүгээр жишээ байдлаар те. Эхний нөгөө нэг суур ингээд суурийг тавиад суур нь бол хөгжилтэй биш байх шаардлага. Хөгжилтэй байх шаардлагагүй те. Шаардлагагүй. Аа гэтэ бас тэр нь баг ингээд зарим комедиануудын сетап нь хүртэл инээдтэй байдаг. Тэрийг ярьж явах хүртэл инээгээл те. Яагаад сая өнгөрсөн бүтэн цайны өрөө хот даяар баас нүртээдсэн бэ. Тэгээ энэ бол яг жинхэнэ бодит асуудал ч тийм. Төв зөвөрлөх байгууламж чинь таглаа байдаг юм уу? Ч гэдэг юм ингээл ингээл яриад одоо миний сүүлийн үед одоо ярьж байгаа. Одоо 100 болохоор одоо нэг ийм эвгүй өнөр өнөртэй дэдэх тийм. Тэгээд яг манай төр засгийнхан бол оо төр засгийнхан гэхдээ одоо би нэг мэдээний сайтаар уншсан. Энд цэвэрлэх төв цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг энэ 100 гэхэд 50-60% бууруулна гэх тийм одоо амлалт байна. Гарчигтай юм мэдээ байсан байхгүй амлалт ч юм уу юу ч юм тийм одоо төлөвлөгөө мөрөөдөл ч юм уу. <laughs> Тийм тавьчихсан байсан. 50-аас 60% бууруулна гэд. Тэнгөт би тэрийг би өөр миний хамар их битүүрдэг байхгүй. Тэнгөт би тэрийг яагаад хамар битүүрч гэж юм үнэлтэхгүй шүү дээ. Тэгээд манай эргэн тойрны бас миний одоо дүүнэр гэр бүлийн хүмүүс бас их ажилтай хүмүүс байдгийг хамар нь 100 болохоор битүүрчээд байдаг. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө төв зөвөрлөх байгууламж өөрөө өнөр багтаа болох болох доо биш ээ. Энэ бол угаасаа манай нийт иргэдийн 50-аас 60% нь хамрна 100 болохоор угаасаа битүүрдэг. Тэгээд угаасаа өнөртөхгүй ч гэдэг. Тийм байдлаар ингээд сүүлийн үед бас ингээд юунод ярьж байгаа л да. Аа жокнууд ингээд гаргаж ирж байгаа. Бас нөхцөлийн жок гэн тий. Тийм бас яг ингээд одоогийн тэгээд одоо чинь иймэрхүү юм ярингууд зарим хүмүүс ойлгоно тий. Оо яста нийтдээ ч гэдэг юм уу Аа тэнгуү зарим хүмүүс бас ойлгохгүй ягаад энэ заван юм яриад байгаа. Их тийм оюунлаг юмар яриач. Оюунлаг юмар инээлгээч тэргээл тий. Сонсчих түр нэг та нарын жокнууд ингээд цаанаа яг анзаарч сонсох юм бол бас нэг мессежүүд өгөх гээд байх шиг байгаа тий. Тэр яг зарим хүмүүс бас яг зүгээр яг очиж үздэг хүмүүс ч юм уу буруу ойлголт өгдөг гэж магадгүй зүгээр бахан боо ярьдаг салтанаас доош зүгээр зүгээр хараал хэлэхэр хүмүүс инээдэг ч гэдэг юм тийм тийм ойлголт өгж магадгүй энэ тухай жоох яриач Тэгээ зүгээр ирж үзэрэл гэж хэлээ та тий. Тэгээд Гэхдээ одоо ингээл нэг үзээгүй мэс нэг холоос ингээл одоо манайхан ч айгүй сонь штэ те. Тэр нэг хятад гээл хужаанаар гээл те. Одоо ингээл яг үндэ амьдралдаа баг ганц ч удаа хятадд очиж үзээгүй ингээ хүмүүс тэгэж ярьж байгааг сонсох айгүй сонь байдаг хөөхгүй. Тэгээд зүгээр ингээд яг юун дээр стереотип. Юун дээр үндэслэж тэр хүмүүсийг одоо үзэн ядаад байгаа. А тэр үзэн ядалт нь яг хаанаас гараад байгаа юм те. Тэр хүнд өөрт нь асуудал байгаа хөөхгүй те. Тэг югдөг чинь. Нийтлэг буруу ойлголтод автцсан тийм ээ. Тийм уур хорсолтой ч юм уу амьдралд амьдралыг үзий ядаад байгаа ч юм уу те тэр үзий ядалтаа хужаанар л гэх юм уу те чиглүүлээд байгаа ч юм уу а яг хятадд очиод үзэх юм бол бас өөр штэ те шал өөр адилхан хүмүүс тэр чин харин ч бүр амар хөгжилтэй Азийн супер гүрэн яг энэ урд байж. Гэтэ мэдээж би бол тэрийг бас юунаас үүдэлтэй гэж бодсон жоохон хятадуудаас яг монголчууд яг цаана айдаг. Айдсаас үүдэж үзий яддаг ч гэдэг юм уу. Яг үндэ бол үнэхээр сүрдмэр л юм бэл яг ингээд тэр бум хүн өглөөс орой хүртэл ингээд ажиллаж байгаа. Манай монголчууд шиг бас ингээд сайхан налаагаа ч юм уу халтур яг ч юм уу те бас яг манайхан ч бол нэлийн бас юм одоо яг тийм сайхан налгар ард түмэн штэ те яг харьцуулах юм бол Азийн Солонгос те Япон Хятад Тайван Майван ч гэдэг юм Сингапур ч гэдэг. Яг энэ улсуудын амьдралын хэм маяг үнэхээр бүр ингээл өглөө хар үрээр л бөөнөр алхаж идэг штэ. Тэгээ бүр ингээл шоргоолт шиг бүр ажиллаад байгаа хөөхгүй. Тэг юм үйлдвэрлээл тэг ажиллаад юу руу ч яарад байгаа юм те. Тэг тэрийг харахаар бол үнэхээр бас яг яг сүрддэг юм байлээ. Яг ийм том одоо гүрэн хилийн цаана байгаа штэ гэж бодох. Яг го тэрийг бол хүмүүс айх жамаж гэдэг юм те. Энэ юмнаас ер нь айх болд юм штэ те. Хичнээн амар юм байсан ч гэсэн. Уул юмд урттай богино те лээ. Тийм тэгээд айх бол өөрөө амар буруу реакц хгүй. Хүн айхаараа үйлдэл хийж чадахгүй ч юм уу те парализ ч юм уу юмнаас зүгтдаг ч юм уу эсвэл тэрийг үгүй яддаг ч юм за за мэдэхгүй амар барлаа юм. Тэгээ яг манай шоуг яг тэгж яг ирж үзээгүй мөртлөө эсвэл зүгээр бичлэгээр үзчихэд ч юм уу те тэгж бодож байгаа бол яг бичлэг тэгээ амьд тоглолт хоёроо шал өөрлөлтөө тэгээ бид нэр бичлэг нэг 2 3 минутын бичлэг тавьж байгаа бол тэр бол нэг одоо цаг 45 минутын юм уу 2 цагийн тоглолтын нэг хэдхэн минут л байгаа шүү дээ тэгэхээр тэрүүгээр бүх юмыг дүгнэх мэдгүй ягаад тэрийг тэгж дүгнээд байгаа юм би бол тэр бол өрөөсгөл гэж байна. Тэр хүний л одоо яг миний туршлагаас харж байгаа бол ер нь комедианууд одоо яг наана жоохын тийм чухал биш юм ярьж байгаа боловч юм юм шиг боловч цаана бас айгүй тийм мессежүүдийг өгөөд байгаа харагдаж байна. За өөрт чинь одоо энэ <laughs> сүүлийн үеийн stand up ер нь бол нэлийн хүчин авж штэ UB comedy ялангуяа. Угаасаа ганцхан байгаа ганцхан баг клуб биз дээ тий. Comedy club. Тий Монголд бол одоо яг э, яг одоо мэрэгчлийн албан ёсны тий тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэх юм бол яг цорын ганц тэгээд хамгийн шилдэг нь энэ. <laughs> We are number 1. Рекламны санал энэ төр ер нь хэр ирж байна? Өө тэгэл яг хөө Мерсер бас ирж байгаа. Манай юу төгөө штэ хар төгөө. Төгөө чи өөрөө Ари Монголиа гээд продакшны захирал. Тийм тэгээд одоо сүүлийн үеийн одоо хамаг гоё рекламууд хийгээд байгаа штэ. Түрүүн бас өгөөжийн юуны машин дээр явж исэн. Тий одоо өгөөж дээр явж гин. Хам банкны ATM дээр явж гин. Яг яг дандаа нэг л позер байгаа тий. Тий. Яг хөө тэгээд ер нь бол ингээд олон нийт танигдаад яг аа манайхан эхнээсээ ингээд рекламд дээр бол тоглож байгаа л да. Аа яг би бол өөрөө зүгээр реклам тоглох нэг сонирхол байдгүй гэх юм уу. Бүүр ингээд яг мөнгө олж чадахгүй ч юм уу те. Тэгээд байгаа юм байхгүй. Гайгүй л байна л да бас хүнсээ аваад. Рекламд тоглолцсон байл хэцүү байл гэж ойлгоорой гэж. Тий, ер нь бол. Гэтэ би одоо төгөөг тэгж хэлж байгаа юм шил те те. Тий, төгөө чи өөрөө тэр нөгөө компани production компани байгаа. Аа миний хувьд болохоор би өөрөө маркетингийн чиглэлээр э, одоо төгссөн баггүй юу. Тэгэхээр бас яг маркетингийн одоо манай Монголын бас маркетингийн одоо ингэ чиг хандлага гэх юм одоо одоогийн байдал бол бас жоохон сонир санагдтыг одоо нэг дутагдaltaй талууд зөндөө одоо караоке гин гадаа 3 цаг дуулвал 1 цаг өнгөө үуч гэх те 4 цаг караокед яг баг хонох гээд байгаа юм байх эсвэл одоо юу гэдэг чинь одоо нэг хоолойн гарахаа байл те э, тий одоо баг тэнд тасарч унлаа штэ те манай одоо энэ эфир дээр ч одоо нэг хөтлөгчдийг 3 цаг л ажил тэрнээс төлөө найлуулах бити дэш ажил гэдэг байхгүй яг тэгэхээр тэрнээс удаан ингээд яриад хахаар хүний хоолой цаашаа орчдөг дараа нь сонсохоор бүр аим шиг юм байдаг Тийм тэгэхээр одоо би нэг тийм караокены юу харж ирсэн. Одоо <laughs> эсвэл одоо юу гэдэг чинь ер нь ингээд а яг хувь хүнийхээ хувьд бол ер нь бол ийм саналуд бол ирдэл байгаа л да. Гэтэ яг ингээд yes яг наадхан чин орё ч гэдэг. Наадхан чин яг хий гэсэн яг тийм гой сэтгэл татсан юм бол одоохондоо байхгүй байгаа. Ер нь өөрөө чин дэмждэг үйл ажиллагаатай газар байх юм бол ер нь дуртай байдаг болох уу? тий одоо рекламд нь тоглоно гэхин чааш энэ одоо рекламных нь юун дээр нь маркетинг дээр нь бас хамтарч ажиллах ч юм уу ажиллах би илүү бас илүү зүгээр ингээд зүгээр ингээд нэг зурга тавиад ингээд өгдөг чинь те ямар бууд best буудэн гэдэг одоо юу гэдэг те ингээ буудэн дээр суугаад ингээд энийгээ суух суухаас илүү би илүү тэр бүтээгдэхүүн одоо яг маркетинг талаас нь илүү харах ч юм уу те одоо юу гэдэг хүн хой хүн одоо ямар нэгэн уран бүтээлч ч юм уу яг өөрийнхөө бас юунд зиндаанд гэх юм уу те таарсан брэндтэй холбогдоод те тэр тэгээд явбал бас зарим манай юунууд чинь ингээд уран бүтээлч чаа сонь сонь каш машны реклам тоглолцсон тий. Айгүй гоё нэр хүндтэй дуучин каш рекламадад ингээд байж байгаа бас жоохон имиж нь тий яг тохиромжгүй зохимжгүй л харагдаад идэв шүү дээ. Уул нь бол яг гоё team статусын дуучин ч юм уу те яг нэрийг нэлээд яг тэр гэх юм аахгүй те аа нэг гоё Porsche ч юм уу те гоё гоё бас юм арай өөр зиндааны юм тоглол Дикаприо шиг үү те тий тэгэл яг нэг амар би би бол яг олон нийтэд яг ингээд нүүр царайгаа харуулвал одоо өөрийнхөө брэнд те UB Comedy Club-ыг танил одоо илүү одоо төлөөлөөд сурталчлаад нүүр царай нь болоод аа тэгээ ер нь бол олон нийтэд би харагдаж байгаа бол ерөөсө комеди хийж байгаагаар л харагдахыг хүсдэг байхгүй. Тэгэхээр яг эхлээд би комедиан гэдэг хов артист уран бүтээлч гэдгээр бас танигдах одоо хүсэлтэй байгаа. Тэгээ тэрнээс цаашаа бол яг одоо миний үнц нь бас өсөж штэ. <laughs> Яг нэг өнгөрч байгаа юм шилдэ зүгээр л. Танай клубын болон чиний одоо яг одоо ойрын зорилт мөрөөдөл юу байна? Аа, ойрын одоо энэ англи хэл дээр одоо энэ шоунууд яваад байгаа open mic-үүд яваад байгаа. Энэ одоо дэлхийн одоо зах зээлд ер нь гарах санаа байна л гэж би анзаараад байгаа шүү дээ. Тийм, ерөөсөө энэ Аз Азад бол Аз зүүн өмнөд Азад аа яг stand up төрөл бол нэлийн бас хүчтэй ингээд одоо эрчийг авч байгаа. Эрчийг авч байгаа гэх юм уу. Тэгээд ялангуяа одоо Сингапур, Малайз, Филиппин ч гэдэг юм уу те нөгөө бас англи хэл харьцангуй бас гайгүй одоо эзэмшсэн. Сингапур бол угаасаа аль бие усны хэл нь англи хэл шүү дээ те. Тэгээ тиймэрхүү орнуудад бол нэлийн хөгжөөд явж байгаа 7 8 жил одоо 10 жил ч юм уу хөгжөөд явж байгаа. А гэхдээ яг тэр орнуудад бол яг comedy club буюу юм тогтмол юм үйл ажиллагаа явуулдаг юм цөөхөн бид юм лээ. А тэгээ яг би тэр гацруудаар нь бас ингээ орж үтсэн л тээ. Очоод тэ тентхийн бас одоо комедиануудаа танилцаал ингээ яж хатвал яг манай клубыг бол яг юуныхаа хувьд бол гүцэхгүй юм билээ. Одоо тэр тайд засал интерьер. Юу ч гэдэг юм интерьер тэ одоо яг хөө ихтэй мэдээж сайн уран бүтээлчтэй байгаа. Аа ягаад ч юм бас нэг тиймэрхүү яг production бол сайн л юм бэлээ л те. Янз бүрийн том том шоу, big show маунууд хийдэг. Аа гэхдээ манайх бол яг зориод байгаа яг ойрын зорилт одоо UB comedy клубын зорилт бол Аздаа номер 1 комеди клуб болох. Аа тэгээд сүүлийн тайзаар болон уран бүтээлүүдэрээ. Тайзаар болон уран бүтээлүүдэрээ болон одоо гаднаас авчирж байгаа бас уран бүтээлчтэй. Одоо манайха бол яг сүүлийн 2 жил 3 Америкийн одоо комедианыг авчирч тоглуулсан байгаа. Оо тийм аа. Тийм. Аа Matt Davis хамгийн анх 10 16 оны 100 ирсэн. Аа тэгээд 17 оны сая өнгөрсөн 8 сард Адам Хантер гэдэг бас комедиан Лос Анжелесаас ирсэн. Тэгээд 11 сард өнгөрсөн 11 сар Tom Rose гэдэг ингээд нийтдээ 3 ирсэн байгаа. Энэ 100 э, болохоор бараг 4 5 хүн баг ирэх гэж байна шүү дээ. Тийм. Тэгээд бас Монголд ирж тоглоно. Монголд гадныхан ер нь бол Монголд ирэх аюу тийм сонирхолтой байт юм лээ. Яг яг ямар байт юм гээл те. Цонголонгоо энэ нэг нэг учир битүүлэг ертөнцийг үзэх сонирхолтой юм шиг. Тэгэл танад хот байд юм уу ч гэх те. Тэгэл хүмүүс бол ямар ч юм ойлголтгүй ирээд өө эн чи хот байд юм ба штэ. Өө дээрэс нь бас юм комеди клуб байт юм байна гэх бүр гайхаад явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр <laughs> тэрийг сонс тэрийг одоо яачаа хараад ер нь их гоё юм боломж байгаа юм байна гэдгийг хараад ер нь Аз Аз руу ер нь чиглүүлж ярээ. А тэгээд дэлхийн нийтэд бол яг одоо ингээд англи хэлээр ингээд яг комеди хийж байгаа уран бүтээлч дунд бол Азууд их цөөхөн мэдээ. Ер нь ихэнхдээ л одоо Америкийн ч юм уу цагаан арьстай ч юм уу одоо хар арьстай байна. Зарим бас одоо латин тэ латин байна. Тэгээд нэг жоохон Азууд ч юм уу тэ. Ойрхон орнуудын хэдэн комеди. Ойрхон орн тий ойрхон орнуудын бас их байгаа. Аа тэгэхээр яг Азуудын төлөөлөл баг Азууд дундаа Монгол юу ч бүр бүр байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Монгол комеди нэг дэлхийд бол бодохонд байхгүй байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид миний анхных анхдагч нь мөрөөдөл бол ерөөсөө Монголоос ч юм уу яг нэг Монгол комедиан дэлхийн нийтийг инээлгэхийг би одоо мөрөөддөг байхгүй. Тэгээ тэр хийж болно. Тийм заавалч үгүй. Угаасаа би нэг амар тэгж бодохгүй байгаа. Гэтэ ер нь бол тэр хөрсийн бэлдээ ч гэдэг юм те. Тэр одоо пуужин дээшгээ хөөрөх тэр доод хөвгийн пуужингийн хөөрөх тэр тавцангийн бэлтгэж юм. Тийм байдлаар л одоо зорж ажиллаж байгаа. Ер нь бүтэх байхаа гэж бодож чинь бүтхийг ерөөе. Тийм угаасаа одоо юу гэдэг монголчуудын IQ IQ гэдэг бөө юмараа тэргүүлээд байдаг шүү дээ манайхаа. Тэгээл байгаа дэлхийн 5-т орж илүү 4-т орж илүү айгүй дээр. Дэлхийн 5-т ордог гэсэн. Тэгээд юугаараа оюун ухааны бас нөгөө тэр ой тогтоолт мохтоолтоор очив дэлхийн төрүүлээ шатрын тэмцээнд төрүүлээл ингээд тэгээл байдаг. Тэгэхээр ер нь бол манайхан бол нилийн бас потенциалтай гэж бодоод байгаа. А гол нь биднэрт юу хэрэгтэй гэхээр англи хэлийг маш сайн эзэмших хэрэгтэй. Англи хэлийг эзэмшээд дэлхийн нийтийн тэр одоо болж байгаа соёл өөр өөр олон төрлийн соёлууд байгаа. Олон үндэстэн ястангуу те тэр хүмүүсийг маш сайн мэдлэгтэй авах хэрэгтэй мэлээ. Бүр ингээл одоо жишээ нь сая өнгөрсөн 4 сард идрээ би содоо золоо бид дөрөв ингээд юу Шанхайд очиж тоглолт хийлээ л те. Шанхай Кунфу Comedy Club гэдэг Шанхайн одоо хоёр comedy club-ыг нэгтэн англи англи comedy night дээр нагараад ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэнцээ ингээл одоо Африк хүмүүс байж байгаа, Азууд байж байгаа, Америкууд байж байгаа. Ингээл тэр олон хүмүүсийг чи инээлгэн гэдэг чинь I'm from Mongolia гэж хэлэнгүүт чинь гайхаж байгаа хгүй те. Тэнгүүд Монголын тухай ойлголт бол тэднэрт баг байхгүй. Нэг бол Чингис хаан эсвэл одоо Mongolian Mongolian barbecue ч гэдэг юм уу те. Тийм л юм байдаг. Тэгэхээр тэр ойлголтыг бид нэр илүү зөв ойлгуулах те. А тэгээд одоо монголчуудыг бол бас одоо Европ барууныхан бол айгүй бас ер нь энэ бол жоохон доош нь хийх хандлагатай байдаг шүү дээ. Mongoloid гэл те. Mongoloid гэдэг нь Дауны синдромыг Mongoloid гэж нэрлсэн байсан гэж байгаа шүү дээ. Тий, одоо хүртэл одоо тэрийг хүнийг одоо үнэхээр бүр ингээд сэтгэлийн бүр харалтал нь одоо хараамаар байвал Mongoloid гэж хараадаг ч юм уу те. Тэр бол бүхэл бүтэн үндэстнийг ингээд одоо доромжилж байгаа хэрэг байхгүй те. Тэгэхээр одоо тэр мөрний эсрэг одоо бид нар юу гэдэг юм арай хошин байдлаар тэмцэх ч юм уу те. Mm -hmm Тэгээ бас таниулна гэж байна. Тийм, ер нь тэгэл өөртөө дуу хоолой шүү дээ. Ер нь бол комеди бол ерөөсөө л дуу хоолой. Ягаад н хотод баас нүртэт байгаа юм гэдгийг хин нэгэн бас хэлэх хэстэй хэстэй л хэстэй тий. Тэгэхээр ягаад тэгэхээр цаад цаад юм нь болохоор би баас ярих гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ угаасаа үнэртэт ш би энийг үнэртмээргүй ш тий. Ягаад энэ тэр төв зөвлөх байгууламжийн салхи буян тухаараа үлээгээд байгаа юм тий. Яг манай улс орны өв таалга руу <laughs> ягаад тийм үнэр үнэртэт байгаа юм гээд тэрэн дээр яг энийг бас ингээл яг үе үеийн одоо нийслэлийн яг би нэг амар уус төрчих гээд байгаа юм шиг те. Гэтэл зүгээр жирийн хэрэгт ингээл ийм юм өдр тутмын юм ингээл бухимдлууд ч юм уу те. Сэтгэл гонсоосон ч юм уу ийм бай байдаг. А гэхдээ энийгээ ийм хошин байдлаар ярих бол айгүй юу хүн а тэр юг ингээд хүн нэг бол юм стресстэй ярьж штэ те одоо ингээл тэр болохгүй байна ингэхгүй байна ингээл те бас ингээл уурлаа те гэсмөртл ямар шийдэл байхгүй зүгээр ингээ эмоцаа гаргаад юу гэдэг хүн хүнд өөрт нь бол айгу стресстэй эд эсээ өхүүлсэн те а хүн инех инехэд бол эд эсэн сэрэгдэг те хүний эрүүл мэндэд хүртэл сайн а дээрэс нь нөгөө нэг болохгүй бүтэхгүй сэдвүүдийг одоо инээдтэйгээр ярихаас өөр аргагүйгээр хэцүү юм ярихад хэцүү сэдвүүд шүү дээ. Монголын одоо энэ бэлгийн дарамт марамт гэл те. Иймэрхүү сэдвүүдийг чинь бид нэр инээдтэй байдлаар яг ингээд хоорондоо ярилж ярил хүмүүсээс хүлээж авах нь өөр те. Хүлээж ярих юм бол ари өөр. Инээд гэхээр байдлаар ярих юм бол тийм ээ. Тийм, ер нь комедигийн бас нэг тийм одоо яг үндсэн зорилго нь гэхэд хэцүү. Гэхдээ яг нэг юм а дагвар бүтээгдэхүүн гэх юм уу те одоо шинж тэмдэг нэх юм уу бол яг тэр нь бол хүмүүс асуудлуудаа л ирж байгаа нэг хэлбэрлэл гэж ойлгоод шүү дээ. Тэгэл одоо янз бүрийн л асуудал шүү дээ. За ингээ манай нэвтрүүлгийн цаг ер нь дуусах төгсөн байна. Тэгээд сүүлчийн үгээ хэл гэдэг шиг нэг нэвтрүүлгийн сүүлчийн мөчийг танд үлдээ. За яг би ийм юмд амар дуртай. За за дүүлийн явахгүй байгаа. Хоосон яг яг юу вэ? Юу явахгүй нөө нэг комеди клубийнхаа үйл ажиллагаа одоо хэд өдөр хэдийн цагаас ирээрээ гэдэг юм тэргээс сурчлахгүй юу. За манайх UB Comedy Club гээд Улаанбаатарын одоо яг одоо залуусын амин лугших судс болсон тий сөүлийн годомж хэрэлт годомжнаас жоохон зүүн тишээ яваад хүнсний 50 дугаар дэлгүүрийн замын урд талд сан тасар төвгээд байгаа. Сан тасар төвгээ 6 давхар байшны яг 2 давхарт нь Азийн шилдэг комеди клуб те UB комеди клуб үйл ажиллагаагаа 7 хоногийн одоо 6 орой явуулж байна. Тэгээд нэгд өдөр болгон бид нээлттэй микрофон буюу одоо хинч тайзан дээр гарч ярьж болохоор комеди биш байсан ч. Тий хамаагүй ерөөсөө хин хинч байсан 5 минут бол ингээд яг тайзан дээр гараад ярих хүссэн юм ярих гол нь инээдтэй байх хэрэгтэй. Инээдтэй байх гэж хичээх хэрэгтэй. Аа тийм одоо нээлттэй микрофоны юу байгаа. Тийм болохоор одоо тайзан дээр гарах юмсан нэг ярьж хүмүүсийг инээлэх юмсан гэж бодож байгаа хүмүүс байл манай клубыг зориорой даваа гараг болгоо. Аа тэгээд 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь хагасанд бол бид нэг 5-2 бол тоглолттой байгаа. Comedy Night тоглолтууд тэгээд мэдээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг UB Comedy цэг юм байна. Эсвэл одоо Facebook дээр UB Comedy Club гэдэг пэйж байгаа. Тэгээд дагаад бид бүхнийг ирж үзээрэй. Тэгээд баярлаа. За бид нарт бас энэ э, комедигийн тухай сонирхолтой мэдээллүүдийг ярьж гисэн а бас Монгол дахь комедигийн хөгжлийн тухай бас ярьж гисэнд баярлалаа батадаа. За ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөөд чиний дуртай дугаар өндөрлөе. Манай сонсогчдод нэг дуу зориулаач. За энэ дуу болохоор би өөрөө ихнэ Америкийн одоо соёл гэх тийм гүнзгий шомбсон хүн байдаг. Багасаа ер нь их дуртай, дуу хөгжим, MTV үзэл те. MTV ч одоо тэгэл бид нар бүгд л үздэг л те. Тийм. Тэгэхээр ер нь ийм юунд дуртай. Тэр дундаа илүү одоо 70 80-аад оны яг тийм одоо гоё алтан үеийн гэж ярьдэж те. Тийм гоё юуны одоо хөгжим дуртай. Тэгээд энэ хамтлаг бол SOS band гэдэг одоо миний дуртай хамтлаг байгаа. За. Аа одоо funk, disco, R&B чиглэлээр дуулдаг. Тэгээд No one's gonna love you а like I do буюу одоо тий хинч намайг хинч чамааг над шиг илүү хайрлах чадахгүй гэсэн тийм утгатай дуугаа. Тэгээд энэ дууны аялалгаа бол үнэхээр тансаг. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө тий сонсоод За тэгвэл нэвтрүүлгээ төгсгөө. Өдрийг сайхан өнгөрөөлээрээ. Бас танд баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгээ төгсгөөд Батагийн захиалгаар SOS band No one's gonna love you. Yeah.